cerita dengan judul Kisah Mistis Penunggu Kamar Jenazah. dalam bernyawa Surya omahku digusan kapas Bojonegoro iki kisah sing tahu dialami ambek koncoku Agus sing kerjone dadi tukang penunggu kamar jenazah ning salah siji rumah sakit daerah Mojokerto iki lo kisah Agus Wis mlebu taun aku kerja ning salah siji rumah sakit daerah Mojokerto. Aku kerja bagian penunggu kamar jenazah ning rumah sakit iku. Eh lah piye meneh? Emang saiki iki sing iso dak lakoni sing penting lak halal. Akeh kedadian sing wis pernah tak alami ning kene. Biyen pas pertama lagi ketrima kerja ning kene aku ya wis wedi gak arwan. pikiranku melayang ning dindi wedi moro-moro enek penampakan. Konco-konco nyemangati lan ngewehi solusi ben aku gak wedi terus. Konco-konco nyarakno sering-sering nyekel jenazah iku lan berdoa. Ben rasa wedi suwi-suwi iso ilang. Bener banget. Pada akhirnya aku gak wedi maneh. Muh, piye model jenazah e? aku wis gak wedi. Yeah. Thank you. kemis tanggal wolulas Januari rong ewuli molas aku ngerasa no enek sing bido kahanan waktu iku bener-bener gawe aku rodok merinding pak satpam sing keliling area rumah sakit nyopo aku iya gus wis mangan ukun nek durung mangan nang adisik wis pak mangan bakso ngarep rumah sakit yowis semangat juga nih Kurek butuh apa-apa aku nengarep. Siapa? Jam wis nunjukno pukul songo bengi. Aku mutusno resik-resik area kamar jenazah. Durung bar resik-resikku moro-moro teko arah etan enek suworo wong akeh. Karo suworo gregekan pisan. Aku mikir paling apa enek warga baru neh iki. bos, Gus, buka lawangi enek kurban kecelakaan. dubur lawang tak buka. Aku ngerti nek enek wong wedok awak ya jari bar dilindes truk neng jalan Merdeka Mojokerto. separu sirai ilang lan tangane tugel wis pokoke gegirisi iki langsung disuceni ya engko tak iwangi kabeh nang disiapke sik aku tak ngisi register kedatangan jenazah iya pas siap nyawang kondisi jenazah iki aku ngerasa nolan ngesak banget jari juga ditemuk no tanda pengenal apapun sakno keluargani mesti golek pikirku timbang kecelakaan mending dadi pacarku mbak mbak guyonku ngono mari ngono mas imam perawatiku mau mlebu ning ruangan banjur takon ya Gus wis siap kabeh ta wis mas ayo nanti mulai ambek ngadusi jenazah aku ngobrol-ngobrol ambek mas imam Kayo iya, mas cewek ayu lan seksi ngene kok kecelakaan timbang kecelakaan mending dari pacarku ayo mas wong aku ya jomblo iya sakjane ya ngono Lah apa iki ndang langsung pacari ae wong cai wis ning ngarepmu ngene kok. <laughs> Prei Mas, Mas. Kuwi lak sek urip aku gelem. Lah nek saiki wis dadi koyo ngene. Iki tenan to Mas, gak tanda pengenali blas. Jare Pak Polisi piye no Mas? Iya, gak ditemokno tanda pengenal babar blas. Malah STNK sime yo gak enek. Sakno keluargane mesti aku goleki no. Apa ya cah iki ora asli wong kene to Mas? Lah kuwi mbuh ya. Ngertine kabar teko polisi wae, bar langsung simpen koyok biasane. Ya, Mas. Proses nyuseni jenazah akhirnya rampung. Banjur langsung disimpen ning lemari pendingin khusus jenazah. Karo kelap-kelop aku mbayangno. Nah, ya, so apa aku di pacar? Masa aku kielek tenan sah? Kok sampai gak payung nganti saiki? Padahal aku ya wis pengen rapi. Akhirnya aku mutusno turu. Niat jam loro salat tahajud. aku tangi. Aku langsung ae terus wudu banjur salat ning musala jero rumah sakit. Salat tahajud wis tak lakoni, kaya biasane aku resik-resik ruangan kamar jenazah lan sekitare. Suara-suara aneh lan penampakan ning area rumah sakit wis tak anggap dadi kanca gawe aku. Bengiku aku krungu wong playo ning cedhake tembok pembatas rumah sakit. Ning sore wit nangka ya kaya enek putih-putih. Mungkin Mbak Kunti pikirku. Adhan subuh berkumandang. Aku langsung ayadus terus sholat subuh. Bar sholat aku lunggu-lunggu neng kursi tunggu ngarep kamar jenazah. Wis jam pitu isuk waktune ganti sip ambek konco kusing jenenge prapto. Piye Gus, aman to bengi iki? Aman. Tapi enak opo, prap? Wong kerja ngene ae kok. Ki ya nek warga anyar korban tabrakan ndek bengi. Ya wis aku tak bali dhisik arep makani pite. <laughs> Ya, hati-hati perjalanan nih. Moro-moro satpam rumah sakit Pak Polisi lan loro wong tuwon jaluk mlebu pingin delok korban tabrakan dek bengi. Pak Prapto langsung buka no korban tabrakan sing dimaksud. Selamat pagi Pak. Saya membawa dua orang yang merasa kehilangan keluarganya. Mungkin korban tabrakan semalam adalah keluarga mereka. Baik Pak, ini korban semalam. Kebetulan yang semalam jaga bukan saya, melainkan teman saya Agus. Bapak Ibu, apakah ini memang keluarga jenengan? Kondisi korban memang seperti ini. Korban bertabrakan dengan truk saat berada di perempatan Jalan Merdeka. Korban mengendari motor dengan kecepatan tinggi dan saat ingin menyalip kendaraan di depannya, tidak mengetahui jika ada truk besar yang akan melintas. Akhirnya tabrakan pun tidak bisa terhindarkan. Dari ciri-cirinya sepertinya bukan anak saya, Pak. Karena saya tidak memiliki tai lalat di kakinya. Rambutnya juga pendek. Baik, Bapak. Nanti akan kami kabari jika memang kami mengetahui ciri-ciri anak perempuan Bapak itu. Nanti bengi yoga nenek enek kabar sopo sakjane korban kecelakaan iku. Pihak rumah sakit Dewi Dulung Mustusno perihal jenazah iku. Jam pitu wayahe ganti si Agus moro-moro wis ning ngarep ruangan. Nah mangan kono. Iki tak gawe nang sego berkat, tapi lawe yo kerdok Bali. Nah, apa-apa, sing penting mangan. Suwun ya. Lah iki oleh kos apa? Cara tandel neng gonku pas kepitung dinane. Ya wes, aku tak langsung balik ya, suwun berkate. Oh ya, esok mau polisi nggawa wong delok korban kecelakaan kuwi. Tapi ternyata gak keluargane. Sik durung jelas sapa sakjane tah kuwi. polisi sik melakukan penyelidikan. Ya Allah, ya Allah sakno menan yo cah iki. Nanti saiki durung iso dikebumikan. Ya wis hati-hati. Koyok biasanya aku langsung resik-resik ruangan kamar jenazah. Ngeroso kabeh wis resik banjur aku turu goro-goro awak rodok kesel pisan. Jam siji bengi aku tangi. Krungu enek suara wong jaluk tolong mergo kesakitan. teko arah mburi kamar jenazah panggonane. Tak wanek-wanek nondolo iku sopo sak jani. Kaget setengah mati goro-goro nek wujudan sing gegirisi banget. Enek cewek raini ajuran tangan itu genjaluk tulung ambek aku. Aku langsung iling kok koyok korban kecelakaan kuyo. Akhirnya aku takon. Sampean sopo mbak? Nganti saiki durung enek sing jupuk jasate sampean. Aku Erna mas, aku jaluk tulung sampean kabari keluargaku. Aku wong desa, lanjut dengi wong tuaku Haryanto. Suwon ya mas. Kewujudan pikur nangis saya terus bareng ngono ilang bu neng ngendi. Langsung aja aku laporan ambek Pak Satpam sing jogo bengiku. Satpam kur ngomong kon dungak noai mugo-mugo enek sing marani teko keluargani. nganti isuk wis gak enek kedadian sing aneh meneh sampai aku jogo bengi dino sabtu malam minggu koyok biasan aku teko langsung resik-resik area kamar jenazah aku mutusnya turu wae tinimbang gak enek sing iso dijak ngobrol pas turu iku aku ngimpi cewek sing medeni aku wingi kae Neng jero ngimpi cah kuwi nangis-nangis jaluk nang dikubur. Neng jero ngimpi aku takon meneh. Santan aslinya sapa, Mbak? aja medeni aku terus. Sampean asli wong ndi engko tak goleki keluargane sampean. Durung sempat aku takon-takon meneh setan cewek iku mau langsung ae ngilang terus aku tangi teko turuku. Akhire jeneng desa lan jeneng bapak iki mau tak catet ning HP. Rencana pas mulih ganti sip omahe cah kuwi tak goleki. Jam pitu esuk prapto teko aku langsung pamitan ambek dekne. Nek aku pemulih langsung. langsung. tanpo basa-basi aku gak mulih ning omah dhisik. Tapi langsung golek desane bocah kuwi mau. Akhire aku wis nemu posisi desane. Yo alhamdulillah langsung ngerti omahe ketemu ambek keluargane. Alon-alon aku ngomong ambek keluargane takon apa bener duwe anak jenenge Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Ola Gus Pak saking rumah sakit badhe tangkel tangklet Oh, nggih. Mas, enten nopo nggih? Jenengan gadah putri namine Erna. Ciri-ciri rambuté panjang, kulité putih, montoré Honda Matic. Ya Allah, Mas, nggih leres kula gadah putri namine Erna. Ngantos sak menika Erna mboten saged kula hubungi, Mas. Kula nggih mboten ngertos Erna dhateng pundi, kula sampun lapor polisi tapi dereng enten kabar. Ngeten, Pak. Kula penjaga kamar jenazah rumah sakit. Lah niki enten jenazah korban kecelakaan sing ngantos sak menika dereng enten sanak saudara sing muruki. Amergi mboten enten tanda pengenale. Mbok menawi jenazah niku Erna putrine jenengan. Ngapunten, dia dadalu kula diimpeni kali lari estri korban kecelakaan niku. Dateng ngimpi korban kecelakaan niku ngaku namine Erna. Saking desa ngriki lan jelas namine jenengan disebut niku. Mangkane kula badhe gantosip langsung ngriki. kula ngesakne soalnya sampun pancine dimakamke Pak monggo jenengan kali kula dateng rumah sakit betoton di pengenal sedoyo surat-surat sing enten sangkut paute kali Erna kersane Erna enggak linggal dimakamke Innalillahi wa inna lillahi rojiun Erna, anakku Erna Aku lengkap deh keluarganya Erna Aku mau langsung aja rumah sakit Aku dhewe yo langsung hubungi polisi sing ngurusi masalah kecelakaan iku. Pak polisi yo langsung nyusul neng rumah sakit. Mas Tekno neng iku bener keluargane korban. Pas penutup jenazah tak buka keluarga iku mau langsung nangis geru-geru yo ngomong nek iku memang bener Erna anake. Setelah yakin ambek korban iku wong tuane Erna langsung ngurus neng rumah sakit jaluk anake iku mau digowo mulih neng desane. Pihak rumah sakit setuju banjur digowo ambek ambulan teko rumah sakit. Sabari jenazah iku digowo mulih keluargane aku wis gak pernah ngalami kedadian aneh. Aneh meneh sing terkait korban kecelakaan kuwi. Cuma begini aku diimpeni ambek setan cewek kuwi nek intine dekne matur suwun wis dibantu golek identitas lan ngabari keluargane. dadi pelajaran gawe kabeh penggemar jimat misal woning dindi kudu nggawa tanda pengenalan aja lali berdoa nek enek opo-opo ning dalan iso segera tertangani dengan baik ya wis sakmene cerita teko aku surya jimat restikusan kapas bojonegoro salam jimat salam misteri Aum.